Alevija voli Bešara a tako i voli zločine Bešarove pa kaže ja ću biti šija Alevija toga izvelo iz čega iz okvira Islama jer su braćo a Alevije današnje oni su stari samo produžena ruka Nusairija ranije su bile Nusairije sad su samo Alevije znači samo promjene odijelo A tijelo je jedno. Znači akida je jedno, ubiđenje je jedno, nikakve razlike nema. Pa su oni sledbenici Muhammeda ibn Nusajra. Koji je smatrao za sebe da je poslanik. A ko te je poslao? Kaže poslanik, ko te je poslao? Kaže poslao me Ebu Hasan al-Askeri. A on je bio Bog. To su ti, znači, to su ti današnje alevije. Samo što se oni maskiraju, znači ovaj, boje se raznoraznim bojama, u stvari to je to jedno ubjeđenje, nikakve razlike nema. To su im pred Ja ne mogu kao sunija drugačije vjerovati kako vjerovao Bubek i Omer i Osmani, Ali i Muavija, radijallahu ta'ala Ne mogu drugačije vjerovati. To je jedna akida, jedna vjera i jedan put. E tako i oni ne mogu se razlikovati samo što se boje i maskiraju se. I zato je šekole sami imate mi izdao fetvu za nje, oni se nastanili, Unsairije je najviše bilo u Šamu i uvijek je najviše bilo u Halepu i u današnjoj Siriji. Uvijek je bilo i ostali su današnji dana. Pa je šehol sam Ibn Temi izdao fetvu da ne smije ovaj, ne smije se starati nekakve pozicije, ne smije niš, nikakvo kontakta sa njim biti. Znači, nego ne smije dozvoliti im znači, da ulaze u bilo kakve institucije nigdje, pa se ostali to vrijeme dok Francuska nije došla i kolonializacija i, i dali su im mjesta da, da, da ulaze i da, da, da, da vode evo gdje su danas došli i pogledajte šta rade i kakav pesad, pesad na zemlji siju i nebi. Šire. Ibn Abidin kaže za njih veliki hanetijski učenja kaže ne smije se njihovo meso jesti ne smije se od njih ženiti ne smije ništa nikakvog kontakta sa njima oni kažu za Aliju šta je njima specifičnost u njihovom vjerovanju oni kažu da je Alija Bog otvoreno Alija je Bog i kažu kada Alija dođe u liku čovjeka To je isto kao, kao, kao Džibril kad dođe u liku čovjeka. Džibril je melek. I pretvori se u koga? U lik koga? Dehijel Kelbija, ili tako je dolazio u njegovom liku. I ne dolazi u liku onoga čovjeka kada je došao na put, je tako došao, kako došao od Isu Džibrila. Kaže, došao je čovjek u bijeloj odjeći, nema tragova puta, a nikoga ne zna. Pa odakle si došao živ bio? U bijela odjeća, nigdje isprljana, nije po, po, po pustinje odjeći, a niko te ne zna. Kako smo mogao tako lepo bijeloj odjeći? Otkud ti to? Pa je došao Džibril tada, kod Ibn Hibana u predaji se navodi u Sahihu, se kaže, došao je u, li, u bijeloj odjeći sa crnom bradom. Džibril se sam pretvorio u šta u, u lik čovjeka, sa crnom bradom. A znači to je vehabijski rivajet. To je vehabijski rivajet nekako. Kažu kako se Džibril ali sam pretvarao u šta? U čovjeka, tako se i Alija pretvorio čovjeka, ostao ne Bogu. E, to je njihovo objeđenje. I zato oni, oni vole Abdurrahmana ibn Muludžima. Abdurrahman ibn Muludžim je ubio Aliju radijallahu ta'ala. Oni vole njega. Zašto ga vole? Kaže, zato što je riješio Aliju više da ne mora biti u tom da se ne pretvara i da se ne pati, nego on ode u svoj božanski oblik. Allah je ubio ko se odmeću. Znači, i čak osuđuju druge šije koji proklinju Abdurrahmana ibn Muljima. Oni osuđuju. Kale, ne, to je, akida nije dobro. Ne vjerujete kako treba. Oni shvataju da je Alija na, negdje gore u oblacima i kad oblak ide, on kažu selamu alejke jabal Hasan. Po selame Aliju radijalo kad oblak kad prolazi. Da on gore negdje u oblacima kažu da kada grom, u, kad grom kada, kada se čuje glas groma, kaže to je njegov glas Ali radijalahu ta'ala. A kaže kada, kada sjeva to je njegov bič bićem Alija udara. To ti akida ljudi koji vode, znači, današnju Siriju i koji čine od muslimana ono što čine. I nigdje više nisu svoje nepreteljstvo pokazali što su ga pokazali na muslimanima, na sunijama. Posebno nepreteljstvo i mržnju nose prema, prema muslimanima. To nepreteljstvo ne pokazuju ni, u, ni podrazno prema bilo kom drugom prema budistima. Što će, što će prema budistima pokazivati to kad su od nju uzeli vjeru? Jer njihova vjera je koktel budizma i, i, ovaj, i, i, i židovstva i nešto malo iz islama i tako dalje. Njihovi ibadeti nisu ko naši ibadeti. Kod nje da, da, da, da postiš samo da nemaš kontakt sa ženom. To je post njihovo. Klanjaš nema opće sežda nikako razlikuju se. Oni ne zabranjuju ni, ni nemoral, niti zabranjuju alkohol i vino. Nego vino uzdižu, to je nešto kod nje vrijedno i pohvalno. Sve suprotno kuranskima. Kažu u, u, u, u, u Kur'anu imaju sure koje nemaju, i navode sure koje imaju u Kur'anu u pohvali je La ilaha illa ente ja hajdera. Nema, kaže Boga, osim tebe u hajdera. Hajder je nadimak za koga? Za Aliju radijallahu ta'ala. majka ga nazvala hajder, lav, lavčina. I pa kako je rekao baš Ali radijala, ima jedan ljudi, dio ljudi koji će ući zbog mene u, u džahennem. Ući zbog Alije u džahennem, ili kaže dvije će skupine ljudi zbog mene ući u džahennem. Jedni što su me previše voljeli, jedni što su me previše mrzeli. Haridžija su ga protekfirile, a ovi su došli pa ga kažu ti si Bog. Dvije znači su protosti. A mi kažemo za Aliju radijallahu talanu, ashab u čijoj se pohvali navodi najviše hadisa. Nema jednog ashaba da ima u pohvali njegove toliko hadisa ko Ali, što kaže ima Mahmed. Ali nije bolje od Osmana. Nije bolje od Osmana. I nije bolje od Omera, a nije narošto nije bolje od Ebubakra. I u kom kontekstu. A je časni ashab i lavčina ovoga umeta i lav, lav, lav islama. Pa to je put ehlu sunneta koji znači daje ljudima njihova prava, ali ne, ne uzižu na stepen na stepen da uzdižemo, ali na stepen mu bekra, kamo li poslanika, a kamo na stepen božanstva. Te ala Allah, ama je kunu neuluven kebira. I oni kažu, njiho, njihove akide jeste tenasuh el ruah. A to je se oba duša. Iz tijela u tijelo. Oni kažu, kada čovjek živi i umre, on nije umro, samo je tijelo umrlo, ali duša ide u drugo tijelo. Bila je u Mustaf sad ode u Muju. To je Muje ode u Hasu. Samo prelazi iz tijela u tijelo i shodno kakav je čovjek bio, tako ide. Pa ako je čovjek bio dobar, ide iz čovjeka u čovjeka. A ako je bio čovjek loš, ode, ode u pseto negdje tamo. Ili u kravu, ili u konja, ne znam, ili u magare. Slično tome. Dobro, konje je pohvalno životinje. A tenasuh el-ruah, to je temelja kide budizma. To mu budisti vjeruju. I to vam isto sada govore Jahovi svjedoci. U tom kontekstu. Oni dođu ovdje, na zemlji će biti džennet, na zemlji će... On doći kada kako će ovdje se biti raj je ovo ovdje. Ovo je ovdje raj. Džabati ga. Nama taj raj ne treba nas je Allah stvorio za jedan drugi raj koji nam je, i o kojem je govorio, govorio u kitabu i rekao da postoji oni istinu sajrije, ali vi je današnje poriču taj raj, oni kažu nema ni dženeta ni džahenema, nema obračuna, nema ništa, to je ovdje zato što duša samo prelaze iz tijela u tijelo i ti nastoji da popriviš svoju dušu što prije pa da ne, ne daj Bože da jednog dana ne bošla u kravu ili da ne bošla u kamen pa što si bolji, ona ide u, u bolju dušu pa najbolja duša došla u koga? u Bešalanu zločinca koji nikad musliman bio nije. On nije ovim što radi izišao van vjere. Jer on nikad muza ne može izaći van vjere kad nikad musliman bio nije. On nikad u krugu islama bio nije. Jer ako hoćeš biti u krugu islama, moraš imati islamski akajd, islamsko ubjeđenje. A ne nakaradna ubjeđenja koja je ehlu sunnet, znači definitivno šeho islam ibn Tejmije kaže njihovo nevjerstvo je gode od nevjerstva židova i kršćana. nevjerstvo gore od, od, od židova i kršćana. Ovi kažu da je Alija stvorio nebesa i zemlju. I sve što drugo što ima, kažu da je to Ali stvorio. Kad je Allah dala Ali. To je širk u kom teuhidu? U rububijetu. A poznato je da ni kršćani, ni židovi, čak ni mušici ne čine širku rububijetu, nego čine gdje u? U luhijetu oni pored Boga imaju druga božanstva koje obožavaju. I kada ga pitaš koja je stvorio nebesa i zemlju, kažu Allah. Ovi ne, ovi kažu nije Allah, nego pa, pa su u svome, šta, zato Ibn Temije kaže, gori su od židova, od kršćana, od mušrika u svome kufru. Zato što govore stvari koje ovi ne govore. I kaže to po konsensusu uleme pitanje Nusairija. Nikada nije bilo pitanje razilaženja među ulemom. Jesu li to muslimani ili nisu? To nikad niko raspravljao o tome nije. Definitivno svi kategorički I nakon ovi, ovi izraza o, o, da Kur'an nije potpun, da nema dženneta i džehennema, da nema obračuna, da nema, da je Alija Bog, e, kazat neko da su to muslimani? Taj koji bi kazao da su oni muslimani, ili ne da su muslimani, nego da, da, da, da su blizu Islama, taj pa je gori od njih. kada pokazuju znači svoje neprijateljstvo najviše ga pokažu na muslimanima na sunijama i to je, to je, to je u stvari samo nastavak onoga što su njihova braća a oni datiraju odavno oni su iz trećeg hizirskog stoljeća su oni počeli s tim ubiđenjima čak se navodi da Ali a neke od njih ranije da su govorili to pa da ih je popalio vatro u, u ono, ono, isto piskopo ovaj jedan hendek veliki kanal naložio vatru i svi ih popalio eto vam da vidite kada je popalio On govori da li ja Bog? Kada je popalio, kaže, sad smo još više uvidjeli da si ti Bog. Zašto? Kaže, zato što vatrom ne kažnjava nego gospodar vatre. Pogledajte, braćo, kada šeitan i bliz nekome dođe i kada mu on predstavlja vjeru. Kako zaluta? Kaže, sad smo uvidjeli da si ti, kaže, pa Ibn Abbas govorio, kaže, ja ne bih, kaže, popalio vatrom, jer vatrom nije dozvoljeno paliti i ubijati. Čak ni životinje. Pa se Alija borio radi Allah htjela protiv toga. Ali braćo, kome Allah nije zapisao da bude na pravom putu i kome ne otvori oč da, da, iziđe na pravi, nikad svjetlo vidjet neće. Zamislite takva ubjeđenja. Kažu za Ebu, kažu za Ebu Bekra i Omara, kažu za, Ebu, za Omara da je on iblis iblisa. Iblis iblisa, to je izraz koji iblisu le balis. Sama ta riječ je balis u arapskom jeziku se jako rijetko koristi kao množina. I blisi blisa. A kaže, blizu njega je Bubekr. On je tu negdje uz njega. I zato su, znate šta su zabranili? Zabranili da se posjećuje kabor poslanika sa osam u Medini, kaže zato što stupar njega je Bubekr Omer. Zabranili da se ne sve niko ići kabor posjeti zato što stuje Bubekr Omer. Ako njihovih imama, kad se ne najveći pasik ukopa blizu njihovog imama, kaže zbog te blizine što je ukupan, očisti ga imama bio fasik, ništa nije imao djere, ali blizina imama, to svjetlo i nuri i taj hajr koji je bio imamu veliki, pređe na njega i očisti se. A Lebu Bekri Omer koji spore poslanika, sasvim ne mogu se očistiti su njeg dan. Numa Allah te barek da pomogu našoj braći. Da ih izbaju od zulma. Nepravednika da ih kazni da budu ibret ljudima poukom na ovome svijetu još, a posebno na ahiretu, zbog zulma koga čini. I od njih braća nije ni mogla se ništa drugo ne očekivati. Pogledajte, bilo kog drugog vladara koji se pripisivao sunizmu i jeli, deklarisuo se ko musliman i tako dalje, nikad nije tako nešto uradio što su ovi uradili. Branio je na neki način svoj položaj, pokušao da opstane kada je vidio da ne može, a to se završilo. Ali kada je u pitanju oni ne, ovo je borba, znači ona koja datira, znači, stotinama godina mržnjom u, prsima ljudi i znači ona se samo sad pokazuje.